第13話 13 рассказ Nyanga tanda shi bu sula zunga mitawa gana gemu. Myakta ge shi mita haunta shi ni. Yau haju. O isanu bi ngwaiwe. Abuga amageni. Ngani zafi zuktigi. Chimno. Tsa amageni haunta shi ni хаунташини аванка сынинга сызы сызы мита татигиме байхинюани аванка да мундиге нганани зуктиги игиме мита абугава толанани ай эй куту сагди адай бубуси ситай алышим манганай мына багалай таванагени Абугамитова. Зинова Асимуда Сиугибу. Ниса Бихинимайда. Анинга Гайти Дигалани Олоктуани. Абуга Нянга Диганта Аси Мунду Бугилиани. Зауа. Бу Асимуда Дига. Нанитана Амагени. Дауани. Дигазангани Алагда. Дигазангани Алагда. Бу baigi Newom metodi. Паблика Амесани, Нуаница, Абуга Кялани, Индазангани. Утами Джина, Бу Нуамани Адигади, Гагбисему. Мягдаси Сонголи Лень. Бу Гагему Нуамани, Хагихи. Абугатиги Нахуаму, 노아니 아부가니과 시오시니 바지 망가 성월릴리엔 아니가 도ολογ이니 아지가와 노아니트나 아부가티기 있으시니 성의미에다 성의비다 имята сонгу 의니사 노아마니 тына исыйни абу абуга уалиныңани 아부 아부가 와리는 거니 아직도 주 비아 홀라메 비시니 이디기 사자 бэни Тимадула би гармошка гусивани догдеми. Утимита бадига тагеси пусима гармошка ди гусини. Абуга гадемани. Би пусиндалагы буе ага галыми би. Аласинде нянгада. 비냥가 부신도시 무기정의 아부가 오타와 신도 가제니 민도터나 구시거와 숭알라니 비서베 무다 안시지 부시에미 утами хангтани адани бугемби пабликаду но ангелани ая гусини Тимадула Абугатиги фуляна дая мони, мантиги гадени намани, нянга умилагафи айва, Будда нганаму Абугади. Нати дзозалати агдид зауа исламу. Абуга айва асада уми. Нянга бенчива дигантаси, зуктиги халина халиналени. Зугдитиги Амаге сидяне нянингаду. Няуладиго улола анчи она бакди зангати. Би тиман салани ваксана зангай. Кило одово калазами. Еу халиней зау бе уйла ту адани. Эти лали няуладиго дяне анинга. Улова аладахи дигалагати нихами ту конгто мой бити. Утани ингула нанани, кила мафасатигини. Кила адяна пета. Но ну, они ситанани уоти Сталинградала. Омоса ситани инги иниги осигени. Но ну, они как бини Илья. Но ну, они немцы диасини вали, нинка бани не бисини. А абуга когда не у те мафаса ситани мита бисини. Митова ня сатанади как бисети. Сайна кило как бини бисини биза. Мафаза куту агдани. Би абугова сами, Ко тоти. дя меда. Абуга талумышени, оно они когда не мита на доптомани. Ге аго окопала бисити. Минти нинишумайда. Фытинга бомбо уосилисини, яфи бугдам боголеси, сусалети у удедига бабада. Абуга кокпени, миска хайсуна хыгелати, вами а мы тандагень. Ути ути удаление бомба тингмони. Но ати окоповати нади даень. Бомбу осить амелани нюгети уихи. Тунинга не окопади сусале сусагиани будактати. Все бати. 미터 홍토고투 노덕토치 아시티도 바기 우터버다 구제지 통우시오니 두시에미 두시미 마파사 잉가모시에니 но они считали мито бунгелота анчи бизангани у него бани но надоптовані. Итана абуга талумушидини сагению утабада бисимани. Мафасадиги, мафасадиги, зугдигдиги амагишиу не а где ама амавати саму. У тебя абугава асалинами амати нинтадига, аантадига, аантадига дянайти. Айсимо икта сисиди омогени, ини огди, но они сей таусими мутоси омогени. Бутабада догдиго, нинтадига гунити. Ими а айсимо икта, Вали зулелани, абуга айсимо икта тулани. Утами, утами намани как беселети у табада. Тола семи, нюгаси семи, асалети абугава, хаунта семида. Сей асигени, а я и не уни, гуны не абуга. Сикекда ни не дига асалети, асалеми амактати. Асалилам амактати. Сикек, сикекда ни дига асалилам амактати. Би 우텔링이니 омочи 덕지 бисей, омокеева, фронтовика би оңмоми себе онезаңы марта бялани сейнгатиги имахи сясанга амовани но они геонка олега зугдилани бакделени Дунка соза семенович но они гагбини Бугдини Пектауса, Ленинградова Октасими, Сео Бани Бугдилей, Утами Протезади Хулини. Но они до сики амани. Хаунтасени, йо бадигине бу амил. Би Польша хоталани таусеми. Хотог бини чин чинстохо. Тоги гадет именно Берлина кядигини. Битана мана мана нганами Ленинградова октасинами. Тана вали лели, вали лели. Э, Киндини мали нагдани би бугдилей. Гема пицетейда. Утоми хуаети бугдила. 신하와일러 시행했지 비 동아마 시에 바미 Совет Сталинградала Бугдивы Сиенети, Солопайни Гямова Кикпы Нагдани, Красноярского у Таусеми. Утямилани Курска Дугалани Би Аунтиловые Хаети, Новосибирского Таусети. Утя амялани Карсун Шевченкала артиллерия малини бугаубицалау дофа нагдани. и нихи асигеми. Асигеми. Минава каяти малива ганалагай. Ути утанду пица-пица туланани. Каубица нидигада. Битана туланами уихи. Тингмагими салатиги дилиди тунгалами. Актиндами. Го дянаксами асими мута. Конгобода адами. Еуда асими догди. Украина хотолани Харьковала таусети. У тебя мелани минава лейтенант Украинка Дугдитигини Газени отала го коптами. Би айво ими умнаши. Но они то на ин ин самогона умиванных сыни. Би осими уми. Зукти каягел гунеми би налади гайвасими. Гайвасеми. Гайвасими. Налади гайвасими. Она кайгизың си яба ба Умие бунами. Тауси гизыңы тугади. Ня валина зыңай. Муиси, муиси. Утабадага, ибадага. Умеми би. Года ими бе муами. Го муами биза. сайнада. Такан хуламе умеми. Мягдайси ня кунгадани, какта таканова. Ня умеми. Ямда сайми муагеми. Когда нагини мягдагиме токдими. Илака голо голо йока укзайвани. Лейтенанта Гуныни. Манга, манга. 어디 차이히니 와기정의 독지정의 자나정의 비 독딜레미 자낙스미 하이 아시미 무탈리 лейтенант мына адресы минду именеме гулингени фронта тиги как та бя таусеми би тя мелани ngönömi лейтенанта тиги на 나니 гау бисани Польша буалани бисини у польша ду баласему у польша ду баласему боло диза динти аңадуни бу фронтау ojezingiji kamaleti немца berlinovani berlinodagi ilaza kilometrdu нисахото бисини кенигсберга гбини амела сами би абуга нянга хонгтоди дянанкимани дянкимани ути хото гбивани кенигсдорф бисини ути го утаду бисиму Берлинова штурмовала Лагафи Татусему. Имахи Ангада Дулана Накилигени. Амнагдали Би Зубока локова Заваси Дигалагами Кагдади Хабыхи Миномета Аса Нагдай Букялов биямда сами тингмалами. Мягдагиси военврач дянени. Си куту хасихи би. Салапайни тингалы униги нагдани. Тингай гямавани дингандани. Утовы сиенгени янгада. синава госпитале тиги наугизыңу го таусизыңу берлинова си азыңы турмавала сан поездала таугиме менава чинстохова тиги гадети утала таусиңай уалимида мутуати ути амелани ня дзубо бя таусеми зүгдетігі ома бя хуламе амагеми. Хоктоло вагонала би дунживой замети. Айсти вада ая. Вамязангати пакцы. Дили сиси бинеда айы. Созангани сини амелани. 아부가 티마낭이 바즈가 티기니 나나라미 조발이가 아멜라 아야지 탈웅시정가 탈웅시가 아부가 абуга онодо они контузивани синавани э, като э, конзовани синавани зомемати утава амело онегизыңай Тимадула кила Тимад Тимадула кила Амани. Акбанава, Соктува, Зампава хабани нехи. Абугада Завани Соктува, Зампава, Танзама Хулава, Зауа. Меундай валинами нанами тумани акбаду бугени. Kila anadini bulinu duga sola ihi. Buaningu janini. Асада ая донца суамил. Ни уло дигайвани они и ни мута кула исашими. Утами манабади вангнани. Они абугасини ongmo вахцами вахцами. Он ongmo замани но они не садики waktsele гоби bizanga и эмиса вами амаги туда амаги ду не ни сайне али вазангавати ыйныңи иназангати зампула якташизангати буй аугенес асинес Аугени билисини чисизангати токбо. Она исазангати токбо. Полбуда. Нати сайти. Она мёндала зангава тофада. Буала силему. Когда на нини кай тому няла. Акбасимеда. Ули гили гили Гилилигени. Анига дянени. Зугдикялани би болимо санагеу няда. Локта куту огди. Гуабугава аласиму. Гуабугава аласиму. Нани иныни азанганьямаги. Йоу, гайти вазангатину. Хакасану. битимананини омуса цаналеми баулимива. Дулан келани инаси вадеми. Имика гянгдалеми. Нейхинганами. Нянгак басиндами. Вот адиги сикегда тами мита зунга. Пытаги сини дуктиги нганьяму. Зауа, зауа, зау дигаму. А Амелани анинга каяни мунава неги абугова асалилагов. Бу неги амаму нида анчи бисини. Утами йогосо дататигинимай исасиму. Утавхи солезамади сагдюлели. Энгиме йогосо датани дататигини дататигини ефина ефиназамани ана. Года имибе то где 독디에무 요거서 а 아나 에네원이 Ути, абуга килазунга 월라리니 эйнети куту агдамы бу а на агдайсини оланди нынымы кятигини на а тапчи улова гадеть. леси агдамы бу ингула таудан алалему улава дуктиги